Bai, biztanena, um, beraz, eh, be, Bayonako asamblada, itaiatik abiatu den uh, eh, asamblada bat da, uh, eh, hona eta inguruko hirietan indarkeria matxistari auge egiteko uh, elburuarekin sortu den asamblada bat da, eta beraz, uh, ogen badira itaiako militanteak, badira beste antolakunde feministetako uh, uh, militante batzuk, eta badira ere, uh, neun militazan ez duten uh, militanteak, fentiendeak, Eta beraz, eh, hor uh, gure helburua baionako bestetan berizki, baionako bestak, uh, eh, makrobesta eredu uh, eh, bortitza uh, gisa ikusten ditugu, eta beraz, uh, me momentu horietan berizki baionako bestetan, emazteak eta LGBT pertsonak uh, oraindik zaurgarriago egiten dituzten uh, espazioak dira baionako bestak. Eta beraz, uh, urria aurre egiteko antolatu ditugu uh, hainbat uh, tresna baionako besten baitan. Eh, eta beraz horietarik bat da eh, protokolo hori. Mhm. Eta beraz protokolo horrek du helburu alde batetik uh, pertsona erasotuei beharera eta elkartasuna eta laguntza eskaintzea justuki espazio horietan uh, oh, zen sigurtasunik eta eta mm, bai urtia sigurtasunik ez duten pertsona horiei gure einean eta antolakuntza kolektiboari esker uh, instituzionetatik independenteki elkartasun hori emaiteko. Eta beraz, uh, antolatu dugu abdezgune ba, bat, aurten uh, paranoko kajikan izanen dena. Hmm. Eta beraz, eh, hori uh, dekia izanen da gauero, gaueko behatzatzezik, goizeko lauetarat. Eta beraz, edo zein pertsona, uh, etortzen ahalko da, edo momentutan, uh, abdezgune ba, Eta horrez gain, beraz, uh, telefono, telefono bat dekia izanen da, berdin, gaueko behatzatzezik, goizeko lauetarat, uh, edo zer uh, pertsona dekia. Mm. Mm, eta bai hori da gure helburua da alde batetik antolakuntza kolektiboari esker, edo sigurtasun bat ematea, sigurtasunik ez duten pertsona horiei bai honako bestetan, eta eh, beho momentuan beraz eh, ere kolektiboki erantzun politiko bat ematea eh, eraso guzti horiei, bai honako bestetan beriziki, kultura matxista hori biziki normalizatua delako, eta beraz ja, gure helburua da hori desnormalitzatzea, hori salatzea eta kolektiboki eh, erantzun politiko bat ematea hori. Permanentzia gisakoak antolatuko dituzue beti norbait bai. izanen da gune hortan. Bai, hori Bai, antolatu, antolatzen dira beraz, eh, urte osoan eh, be, ba, baianok asamadan militazio eta ere beste jendeei idekia da, permanentzia horietan parte hartzea, formakuntzak antolatzen dugu, jendak formatzeko, zenta, lede, formakuntza bat behar da eh, hmm. hori uh, mm. betetzeko. Eta beraz, eh, hori da, eh, antolatzen ditugu txandak, gauero, gau edo, uh, beho gehi bat pertsona antolatuak dira txanda horietan, uh, txandakatzeko eta permanentzia horiek eta babesgune hori uh, Ez da lehen urtea plantan emaiten duzuna gisa hortako eh, protokolo bat edo bai programa bat. Jazkoaren bilanik baduzue ea jendea hurbildu den, jendeak ezagutzen duen, emeki emeki ezagutzera joanen den. Bai, hori da, eh, joan urtean jaranik egintzen, urtean bigarri nesemen da. Eta beraz be bai urtean eh, ebe ikusi zen be fen badakigu e, eh, badela beharra horrena eta bai badakigu bai honako besten bortizkeria zer den eta mm. badakigu indarkeria matxista handia gutua, eta bortitzagoa dela bai honako bestetan eta hori ikusi zen eh, joen urtean joan urtean e, amarnaka e, eraso seksual salatuak izan ziren, bost bortxaketa salatuak izan ziren, denek ikusi dugu ere hilketa bat gertatu zela baionako bestetan, oruko gean baionako bestek eta makro besta ere du horrek eh, bortizkeria uh, handi bat eh, ekartzen du eta bai beraz ikusten dugu badela behar uh, antolatiko kolektiboki. Baduzu erremanik herriko etxearekin, zenta herriko etxeak ere beti prentxaurrekoa egiten du erranez, plantan emaiten duela protokolo bat eta beste, baduzu erremanik? Beraz ez, ez dugu ahemanik eta eta autatua da, ofen, erabaki bat da ere ahemanik ez eta gure irakurketa eh, indarkeria matxistarena, ebe anfet eh, guk irakurtzen dugu indarkeria matxista sistema kapitalistaren baitan, eta beraz eh, klase borroka horren baitan irakurtzen dugu indarkeria matxista, eta beraz autu bat da instituzioetatik independenteki antolatzea, ebe instituzioiek eta adibide horretan, baionako eziko sistema kapitalistaren ahuntzen menpekoa delako, eta badakigu egite, eginak direla uh, eh, ekin batzuk eh, haien uh, aurpegi suriketarako, baina egealki indarkeia matxistari auge egin gabe eta egealki sistema hori uh, eta kaso horretan baionako bestetan uh, besta sistema edo besta eredu hori uh, egiazki zalantzan gabe eta beraz horregatik guk be egiazko alternatiba bat uh, proposatu nahi dugu justuki aurtik inepenenteki eta eta kolektiboki antolatzeko eh, eraso horiek egealki e, eh, bukaera bat emateko. Azken finean beste besta eredu bat beharko litzateke bai honan ere? Bai hori da, biztan dena. Makro besta eredu hori kapitalista horrek eh, beste bortizkeria handi, handien e, area gotzea ere ekartzen du eta horien baitan indarkeria matxistarena eta beraz, bai bai, zen indarkeria guretzat indarkeria matxista horrekin bukatzeko besta eredua estapenetik bukatu behar da bai honako bestetan. Bukatzeko, Aiza, e, ez dakit bai baionako bestetako ba, txanda horiek osatuak e, ditu zuen, edo oraindik jendea eskaz duzuen, ea deialdi bat egin nahi duzuen? Bai, bai, hor e, txandak osatzen ari gira, baina biztan dena, edo zen jende presdena horretan parte hartzeko be, behitzen dugu biltzerat. Formakuntzak antolatuak dira asteuntan, elden astean ere beste bat antolatuko dugu. Eta beraz bai, begurekin ahemanetan sartzen alda diendea. Mm, Instagramen bidez, Itaia, Mahatipia Bea, IEH. Hmm. Edo mailez, uh, eh, iparaldeko Itaia, abildoa, uh, eh, gmail.com, elbidetik, bidaliz nesu bat. Gurekin ahemanetan sartzen alda diendea. Ados, ban be errana, beraz, eh, ba, aiza mil esker gurekin egonik, ez zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ez, uh, da dena. Mil beraz eta kuraia hona. Esker, jaio lasagaje.